Melc, melc, codobel, scoate coarne burel Și te du la baltă și bea apă caldă Și te du la dunări și bea apă tulburii Și te suie pe un buștean și mănâncă leuștean Melc, melc, codobel, scoate coarne burel